Prošli put smo, draga braća, govorilo o dva velika, dva velika Allahova tebareke ta'ala imena, a to je El Ilah i Allah. Večeras ako voda ćemo govoriti o isto tako jednom imenu koje je jako značajno i važno, a to je Rab, koji je znači u prijevodu značenja svima vama poznato da se odnosi da je to gospodar gospodar Allah subhanahu wa ta'ala međutim večeras sa koboda kada shvatite i kada razumijete značenje Rabba i u jezičkom zatim u značenju kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala i kakvi su plodovi spoznaje tog velikog Allahu te bareke imena, bit će vam jasan prvi ajet sa kojim je Allah subhanahu wa otpočeo svoju plementu knjigu, a to je Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Znači večeras ako bude posle predavanja će vam biti apsolutno znači jasno značenje ovog prvog kuranskog ajeta sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio svoju plemenitu knjigu, a to je da ste već uzeli značenje Allah da je izvedeno od Eli Ilah, zatim Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da je on Rab, a posle toga da je Rabbul Alemin, što će vam biti jasno, kome pripada uluhijet, kome pripada rububijet i kome pripadaju lijepa, odnosno najljepša Allahova tebare kvetala imena. imena. Zatim, isti taj ajet je dokaz za sve tri vrste tevhida. I za uluhijet, i rububijet, i Allahova znači esma'u, lahi husna, Allahova lijepa, lijepa imena. Šta su kazali arapski jezičari za riječ rab? Šta ona znači u jeziku? Znači ona u jeziku znači i ima značenje da se nešto popravi. Nešto što je pokvarno da se znači osposobi da se popravi. Ili znači ima značenje vlasnika. Vlasnik nečega i zato mi onaj, puno puta možemo da čujemo Rabbu dar, vlasnik kuće. Može se kazati gospodar kuće. Znači u tom znači vlasnik, vlasnik kuće. Zatim, jedan jezičara ukazuje, koji je Džavheri rahimahullah, da Rabbani je isto tako značenja Rab. Šta znači rabani? Mi puno puta čujemo da se opisuje određeni alim učenjak da je to alimu rabbani. Kada saznamo značenje rab u jeziku, značemo znači zašto se taj alim naziva da je on rabbani. Zašto nije solemar da su oni rabbani i oni znači? Zašto? Zašto se uvijek istakne određeni alim da je poznat po tome? I zato kada danas govore o velikim učenjacima, kažu na primjer za Ševnu Baza Rahimehullah da je bio alim rabbani da je bio Ševu Semin alim Rabbani. Zatim, onaj, svi drugi učenjaci koji su istaknuti bili u svojoj davi, u svom pozivanju, u svom znanju, da su oni bili, znači, alim Rabbani. Allah te barek u svojoj knjizi kaže وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Kaže, ali vi, Allah te barek kaže, budite rabbani, učeni i pobožni. što znači Rabani znači onaj koji je učen i koji je pobožan, zbog toga što vi, znači, učite knjigu i što istu tu knjigu, odnosno toj knjizi druge podučavate. Znači, Alim Rabani znači čovjek koji je učen, učen i koji je pobožan, a zatim zna kako na druge znači prenijeti, kako druge odgojiti. Jer jedno značenje u znači jeziku jeste e, e, odgoj, Znači trbija, da ima značenje trbije, odgoja. I ovdje sada znamo zašto Alim je on je učen i pobožan, znači šarijanskim znanjem je, okičen, a u isto vrijeme zna kako druge podučiti. Kako drugima znači prenijeti. Kako i odgojiti znači što se zove, znači, postepenost u pozivanju, postepenost u, znači, podučavanju, dok ta određena osoba ne oskoči na onaj nivo koji je željen, znači, kod alima koji, koji podučava. Tako da vidimo, znači, da ima u jeziku učenog pobožnog, onaj koji se pridržava propisa Allahove bare Kretala vjere, isto tako znači ima značenje odgojnog karaktera koji zna kako druge, kako druge odgojiti. <clears throat> Zatim, Reletul kaume u arapskom se kaže što ima značenje e, bio sam iznad ljudi, znači folk, da si iznad nečega ima isto tako značenje rab u arapskom, u arapskom jeziku. Tako da vidimo da su tri poznata značenja, a to je da je vlasnik nečega, kao što smo kazali vlasnik kuće, rabu da Zatim da je to gospodar kao što je u riječima Jusufa Fari salam. I ovome ćemo govoriti tako gdje kaže Ja sahibe je ahadukuma hamra kada se obratio znači prijatelju koji je bio sa njim u zatvoru i kazao što se tiče tebe ti ćeš pojiti svoga gospodara vinom odnosno ti ćeš točiti svome gospodaru vina koje će on piti i ovdje Allah Đelešanu kaže fejeske i rabbehu i on će, znači, ovo su riječi i on će točiti vino svome gospodaru. Što ima značenje u jeziku, da je to tvoj vlasni gospodar kojem se ti pokoravaš, odnosno čije naredbe izvršavaš u smislu, znači predpostavljeni pa mu ti znači spokoran u tome kao što je ovdje znači slučaj sa najnavjesnikom namjesnikom Zatim treće značenje da je to popravljanje i odgoja nekoga ili nečega i imam kurtu bi dodaje četvrto značenje, a to je rab onaj koji se obožava. Znači onaj koji se obožava. Pored ova tri značenja koja se mogu znači prenijeti na ljude, na mase, na zajednicu, četvrto značenje pripada samo Allahu te bareke a to je da je rab onaj koji koji se obožava. Koliko se puta spominje o plemenito Allahove te bare kvetala ime u Kur'anu? <clears throat> Učenjaci kažu da se spominje na 151 mjestu kada se e, odnosi u jedini, znači na 151 mjestu se spominje, spominje u Kur'anu. Primjer toga smo naveli Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Znači prvi ajet u suri Fatihi, zatim kada je Allah te kvetala, kazao Ibrahimu iz قال lehu rabbuhu eslim قال eslemtu li rabbil alemin. Kada mu je kazao njegov gospodar budi pokoran, on kaže pokoravam se i predan sam kome rabbul alemin. Znači oslovio je gospodara Tebare Kvetala da je rabbul alemin gospodar, gospodar svih svjetova. Zatim poznat ajed je Allah te bareke kaže kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Reci svi moji obredi, moj namaz, moj život, moja smrt, kome pripadaju? Pripadaju Rabbu, gospodaru svjetova. I treba znači da se obrati pažnja kada bare Tebare tala opisuje ili propisuje neke propse, govori o propsima koja su to imena koja koristi u tim trenucima. I vidimo znači ovdje kada opisuje koristi svoj Rabbul Alemin. Znači da pripada tvoj život, tvoj namaz, tvoja smrt samo Allahu te barek vatala gospodaru svjetova. Znači, kompletan tvoj život, cjelokupan treba da bude radi Allaha i u službi, znači, njegove te barek vatala uzvišene, uzvišene vjere. Imam Taberi Rahimahullah kada je govorio o značenju ovoga imena kada se odnosi na Allaha spomenuo znači ove tri prve stvari koje su mi naveli u jezičkom značenju da ima znači znači vlasnika vlasnik nečega, zatim gospodar kojim se pokorava, onaj koji popravlja ili odgaja nekoga i nešto, pa kaže naš gospodar Đelde Đelaluhu, znači poslije ovih navedenih stvari je gospodar kojem ništa nije slično u njegovoj vlasti. Ovdje dolazi do izražaja znači značenje rububijeta koje mi stalno slušamo, znači šta je rububijet? Znači izdvajanje Allaha bare Kvetala u njegovoj jednoći u znači gospodarstvu i upravljanju svim znači, stvarima u stvaranju odredbi i sprovođenju toga. Znači ovdje kaže znači, da ima značenje kojem ništa nije slično u njegovoj vlasti. Apsolutni znači vlasnik koji upravlja svim znači stvorenim. Zatim kaže on je taj koji popravlja stanje svojih stvorenja. Kako? Kaže obasipajući im sa milošću neizmjernom. Koliko danas mi osjećamo u našim znači, životima koliko puta Allah te barek dala popravi naše stanje? Izgubiš neku blagodat Allah Žešan ti dokadi gdje se ne nadaš. Znači, s te strane Allah te barek dala popravlja naša, naša stanja. Vidjet ćemo znači, šta znači posebna pažnja i posebna vrsta odgoja koja Allah te barek dala pruža kome svojim evlijama koje ćemo navesti kada budemo govorili o plodovima imana i spoznaje ovog velikog imena. Zatim kaže, on je taj koji posjeduje stvaranje i upravljanje. Iz ovog, znači, njegovog govora vidimo da je Allah te bareke taj kojem pripada u istinu taj potpuni rububijet. Gospodarstvo, upravljanje, znači u svemu tome, jer on određuje i upravlja tim. Allah koji je stvoritelj svega toga zna kako će sa tim svim stvarima upravljati. Zatim Nukesi Rahimahullah kaže da riječ rab označava onoga koji posjeduje i može da raspolaže tim što posjeduje. To je pravi rob, gospodar. I kaže ne upotrebljava se sa određenim članom po pitanju stvorenja. Znači ne može se kazati za stvorenja da se nazovu rab može samo doći u genitivnoj vezi, kao što smo kazali, znači na početku rabu dar, vlasnik kuće, gospodar kuće, ni u slučaju, znači ne može se za stvorenje osloviti, niti se nazvati sa ovim Allahovim Tebare Kevetala uzvišen imenom er Rab. A na kraju ću vidjeti hadis poslanika sa Allahu alijih veseleme, kada zabranjuje da neko nazove, znači svog vlasnika, znači rob, da nazove vlasnika rabbi, došla je zabrana, mi ćemo pojasniti hadis na kraju bude. Zatim Abdurrahmane Sadi Rahimahullah, jedan od šehova, šeha ibn Sejmina Rahimahullah, je kazao, Rab je onaj koji odgaja sva svoja stvorenja, vodi brigu o njima određujući svima njima različite blagodati. Ovo je jedna od najljepših znači, definicija po pitanju kada se odnosi na Allaha bare Kvetala. Kaže, posebno se izdvaja iz svega toga odgoj i popravljanje njihovih duša i njihovih srca. To jest moralni osobina. Pogledajte, znači, našu ukazuje. Kaj to je razlog što se ovo Allahovo Tebare Kvetala ime često i mnogo puta spominje u njihovim dovama jer oni upravo ovu vrstu popravljanja traže od njega. Znači da popravi tvoje stanje, tvoj hal, tvoje srce, tvoj karakter, tvoj znači odnos naspram drugih, naspem roditelja, naspram familije, komšija, prijatelja i znači naspem braća. To je ono što je najplemenitije da se nađe kod tebe poslije znači svjedočenja i prihvatanja Allaha te bareke kao gospodara i njegova poslanika Muhameda a.s. kao poslanika. <clears throat> Šta su tragovi spoznaje ovog veličanstvenog velikog imena? Prvi trag, znači ono što kada si saznao i kada si spoznao značenje u jeziku i značenje znači kada se odnosi na Allaha te bareke jeste da je on rab istinski gospodar svih stvorenja to je prva spoznaja da je on rab, gospodar svih, znači svih stvorenja i svega stvorenog. Jer Allah te barek je tada prošli put smo govorili, kaže Inni anallahu Allahu rabbul alemin. Zaista sam ja Allah, rab, gospodar svih svjetova. Allah kome pripada apsolutni uluhijet, obožavanje, istinski se on obožava, istinski se, znači njemu robuje, njemu se pokorava, ali on je Rabbul Alemin koji je stvoritelj svega i on je taj koji upravlja sa svim stvorenim. To je prva spoznaja. I prva naredba u Kur'anu je došla za sve one koji su spoznali ovo Allahovo te tara ime, Allah kaže: Ja sam vaš gospodar, meni meni znači robujte ili mene obožavajte ili kaže ja ejuhan nasu budu rabbekum. I ovo je suri Bekare znači. Prvi ili prva naredba ovo ljudi, Allah te bareke je tala se svim ljudima. Znači ja sam vaš gospodar i samo mene, samo mene obožavajte, meni robujte, meni ibadete, meni ibadete činite. Znači prva spoznaja da Allah Đelešan je tvoj gospodar koji te je stvorio i on je zaslužan kao takav da bude obožavan. Da njemu znači robuješ i da njegove naredbe da se njegovim naredbama odazivaš, da isprovodiš u svom životu. Da upoznaš svog gospodara što ti je naredio, što traži od tebe, sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan od tvojih, postupaka. I zato vas poznaja, kada uđe u tvoje srce Habibi, obavezujete da budeš iskren, jer ibadeti neće biti primjen i prihvaćen kod Allaha subhanahu wa ta'ala koji nije iskreno. Ovo što traži od tebe da ga obožavaš, traži da ga obožavaš. Znači kao muhlis, onaj koji je iskren u svim svojim dijelima, da nema primjesa širka, da se odreće svih vrsta širka, svih znači lažnih idola, svih lažnih božanstva, svega onoga što iziskuje i traži pažno kao što to traži Allah subhanahu wa ta'ala. Ni u čemu. Ni da pružiš nekom ljubav, onu istu vrstu ljubavi kako pružaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nekom budeš pokoran, kao što on traži subhanahu wa ta'ala da bude pokoran sa njemu, to u kom slučaju ne smiješ dozvoliti. Da se osloniš na nekoga, kao što se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala, ne smiješ to dozvoliti. To su sve stvari koje narušavaju, znači, ovu tvoju iskrenost u obožavanju gospodara svjetova. Tvoju predanost. Jer Allah što kaže, eslim, budi predan u potpunosti. Traži od Ibrahima, ali i a to traži od nas. Znači potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, izvršavanje njegovih naredbi i svega onoga što traži, što on traži subhanahu wa ta'ala od nas. I on kao takav, koji je gospodar svega toga, vi će vam jasno zašto kaže u kuranskom ajetu hamdu rabbil samavati wa rabbil ardi wa rabbil alemin. Njemu kao takvom, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada apsolutna, potpuna zahvala i pohvala koji je gospodar nebesa, gospodar zemlje i gospodar svih svjetova. Pogledajte kako kaže Farilla ilhamdu rabbi samavati wa rabbil ardi wa i njemu Allahu gospodaru pripada potpuna zahvala koji je gospodar i nebesa i zemlje i svih svjetova da se može neko drugi obožavati, da se može nekome činiti, znači i baditi ili znači pokoravati kao što se pokorava gospodaru, stvoritelju i nebesa, stvoritelju zemlje i svih svjetova, pa kaže Valahul kibrija u fis val ardi azizul hakim. A njemu pripada apsolutno potpuna, znači potpuni ponos i potpuna dika njemu kao takvom gospodaru svjetova koji je el azizul hakim koji je silni i koji je znači u isto vrijeme apsolutno mudri u svojim postupcima i svojim odredbama. <clears throat> Zato kao takav zaslužuje i s druge strane možemo tek tada da shvatimo veliku zabu svakog onog oholnika, silnika koji pokušava da se okiti ovim svojstvima, ovim osobinama na koji se ističe, koji želi znači da uzme ove osobine koje pripadaju gospodaru svjetova. I zato možemo da vidimo primjer faraona koji je kazao u svom vremenu fekale ene rabbukumul ala kada je kazao ja sam vaš najveličanstveniji, najveći, najveći Bog. <clears throat> ja sam vaš najveći Bog, vi drugog većeg Boga od mene nemate. To je on kazao svojim riječima. Vidimo koliki je bio silnik, koliki je bio oholnik kada je to kazao. Međutim, kakav je njegov ishod bio? Kako je završio? Allah te barek ve taala to opisuje, mi ćemo ukratko kazati, fa akhadahu Allahu nekara al-akhirati ula. I Allah ga je kazao za te riječi koje je tada je izgovorio, za sve one riječi koje je prije toga govorio, kakvom kaznom svima vam svima je poznata. Samo zbog tih riječi, zbog toga što je izgovorio tako velike, krupne riječi i svi njegovi postupaka, oholnički, silnički, koje je znači činio naspram drugih ljudi. Zato ova osobina oholosti i osobina, osobina znači da si silni naspram drugi, ni u kom slučaju nije pohvalna, niti poženja da se nađe kod vijenika. Vijenik treba da ostane ovakve pogane osobine od sebe i da se okriti onim plemenitim osobinama koje ćemo mi, ako boda i svakog Allahovog te bare kvetala imena, onaj kazivati, pokušavati da isprovedemo u našem životu. <clears throat> Od plodova spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetara imena, da je on gospodar, koji je zaslužan da se obožava, da se njemu robuje, koji je stvorio sve ovo, dragi brate, jeste i to, znači da si svjestan činjenice da si ti samo jedno od Allahovi Tebare Kvetara stvorenja. Kada pogledaš kolika su nebesa i kolika je zemlja i ono što je na njima i u njima, vidjet ćeš koliko si ti i kao takav opet se obdare na svim tim drugim stvorenjima sa razumom Allah ti je dao pamet da možeš znači moć govora da možeš razgovor dobro zla i isti si taj koji koje Allah Đelšanu spušta ovaj šarijat šalje poslanike kao milost knjige kao milost da bi slijedio, da bi bio pokoran, da bi se pridržavao i na kraju ti je stvorio i džennet koji je kao vječna kuća uživanja. A na Dunjalku se počinio. O subhanahu wa ta'ala. I zato treba obratiti pažnju <clears throat> na tu činjenicu. Zatim kada ta spoznaje uđe u tvoje srce, da je on subhanahu wa ta'ala tako znači uzvišen, tako velik gospodar i stvoritelj svega toga, tek u tim trenucima Habibi, kada budeš toliko ponizan, naspram njegovih propisa, njemu pokoran, osjetit ćeš onu slast imana koju poslanik sallahu alihi veseleme nagovještava u hadisu. Gdje kaže, vaka tamel imanima radije billahi rabba. Osjetit će slast imana. Ko? Onaj koji bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarem. I ovdje rab se spominje, znači ovaj rab kojeg vi sada, o kojem vi sada slušate, ko je on, šta traži od nas, šta je učinio, šta je stvorio. Kada bude zadovoljan za takvim gospodarom, znači ti bude tvoj Allah, onaj kojeg obožavaš, kojem robuješ, kojem i bare niš, možeš osjetiti slast imana. Tek tada možeš shvatiti shvatiš ovaj hadis poslanika, poslanika sallahu alihi wasallam. Zatim imamo primjer govora Ibn Kajima Rahimahullah kada je pokušao Allahovo znači određenje odredbu povezati sa tri velika Allahova Tebare kevetara imena sa imenom Allah, Rab i Rahman kako jedno znači je povezano sa drugom i kako jedno drugog neodvojivo. Zato poslušajte znači, i obrate pažnju na njegove riječi. Pa kaže, obrati pažnju na vezu između stvaranja i odredbe i tri Allahova te imena, Allah Rab i znači Rahman. Kako je iz njih nastalo stvaranje, odredba, nagrada i kazna Znači, od Rab, Allah i Rahman imamo i stvaranje, i odredbu, i nagradu, i kaznu na kraju kako su se stvaranje i skupina tih imena spojili jer postoje znači i veza i razlika između njih. Iz ovog njegovog govora vidimo znači koliko su zalutali oni koji kažu da su Allaho imena jedno, bez značenja. Znači samo imena bez značenja razlika između njih samo u harfovima. Nego između svakog imena ima velika razlika, ima veliko značenje kojim se Allaho Tebare opisao. Pa kaže imenu gospoda Rab pripada nešto što spaja sva stvorenja, jer je on gospodar i stvoritelj svega, svemoći nad njima i ništa ne izlazi iz okvira njegovog, znači, gospodarstva. I ovo je zajedničko svih robova. Da je on, subhanahu wa gospodar svih nas, stvoritelj svih nas. Pa nastavlja, sve što je na nebesima i na zemlji robuje njemu, njegovo je vlasti i njemu je počinjeno. Spojili se po svojstvu njegove moći, ali su se podijeli u priznavanju njegove osobine božanstva obožavanja. Tek ovdje znači dolazi razlika između ljudi kod stvorenja. Svi su ga priznali kao onoga koji je stvoritelj, koji spušta kišu, smrći, oživlje, ali su se različili onoga trenutka kada dolazi do potrebe da se on isti taj obožava i njemu i badeti i badeti čini. Kaže, samo njega Bogom smatraju sretni. Znači istinskim Bogom kojem pripada apsolutni, znači i badet, da se njemu onaj, robuje i od njega traži i na njega oslanja, to su sretni koji to osjete. Sretni znači su oni koji ga spoznaju na takav, na takav način. Zatim kaže pokorni su jer on Allah osim njega, znači drugog istinskog Boga nema. Obožavanje i pouzdanje i nada i strah, ljubav, pomoć, tajnu i javno, znači strahovanje i poniznost i pokornost sve pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači pravi razliku između gospodara i Allaha Znači između toga, a povezano svih robova, svih stvorenja jeste sa rabom kao gospodarom, ali su se po pitanju njegovog uruhijeta razišli, odnosno, odnosno po pitanju njegovog obožavanja. Pa kaže, ljudi se ovdje podijelili po pitanju uruhijeta i nastale su dvije skupine. Skupine mnogobožaca i skupine, kaže, oni koji su zadovoljni sa njim kao Bogom koji ga obožavaju, koji mu robuju. Skupina mnogobožaca, koja će u vatru i ova druga skupina sretniji koja će, koja će u Zatim kaže Objavljivanje i uspostava vjere i zakona, narede i zabrane proizilaze iz svojstva božanstvenosti i lahije, a stvaranje i činjenje njegovog uređenja i djelo i svojstvu njegovog rububijeta, gospodarstva. Nagrada i kazna, dženet i džehenem, odlikuju svojstvo vladara. Znači, ko je taj koji je gospodar, stvoritelj svega toga, koji je obavezan da se obožava, je isti onaj koji je gospodar, koji upravlja svim tim, koji je vladar svega toga i koji može i koji je u moći da sutra kazni onoga koji mu je pokoran, i, odnosno nepokoran i onog da nagradi koji mu je pokoran u znači, činjenju badeta Zatim kaže, on je vladar sudnjeg dana. Naredio im je da njega za Boga uzimaju. Pomogao im je i dao im je uspjeh. Spominje sve vjernike. Dao im je uspjeh, uputio je neke, a neke u zabludu odveo svojom moći. Pa kaže, nagradio je i gazio svojom vlašću i pravodnošću svaka od navedenih stvari i neraskidiva je od drugih. Znači one su povijezane. i sve se vraćaju u te bare koje tala, da je on kadir koji je odredio, znači kada sve ono što će biti, kako će, kako će biti. I mi smo samo znači rezultat toga što se znači dešava. Što se tiče kaj njegovog imena Rahman, odnosno njegove milosti, ona je vezivanje uzrok koji stoji između Allaha i njegovih robova. I ovo je jako bitno. Pa kaže oni sa svoje strane njega priznaju kao istinskog Boga koji se obožava, njemu robuju, od njega pomoć traže i on je, a on se kaže njima javlja kao gospodar, rab. Znači, koji je zaslužan da mu se i bade čini. Zatim kaj milost je uzrok koja spaja njega i robove, zbog nje im je slao poslanike ispuštao knjige. Znači, iz te svoje milosti, što je Rahman, to čini prema svojim stvarenjima. Zatim kaj zbog nje je uputio i svoje milosti nas je uputio. Na stanje u kući koja će kao nagrada biti za njih, obskrbio, oprostio im, blagodati im svoje podario. Sve i svoje apsolutne, potpune milost prema svojim robovima. Između njih i njega postoji uzrok Znači nije to tek tako. Uzrok postoji koji je između njih i njega zbog kojega obožavaju. A zatim između njega i njih je uzrok zbog kojeg im ukazuje milost. Onaj koji uđe u žene tuči za Allahove milosti, nije će drugačije ući, osim sa Allahom milošću. Ali da bi Allah ukazao svoju milost prema svojim određenim robovima, mora biti uzrok. No im to tvrdi i svi mi smo svjesni toga, a uzrok su dobra djela. ima znači Allah te bareke vatala koji nije uprljan sa širkom i nevjerstvom, nego čist i koji je isto tako znači usta iman potpuno dobro djelo sa kojim Allah subhanu Tara Zadonja Zatim kaže to što se na istom mjestu spominje da je on gospodar svega toga i da je on znači milostiv može se dovesti u vezu sa činjenicom da se uz njegovo uzdizanje nad aršom spominje znači isto tako njegova milost. Ar-Rahmanu al milostivi se je uzdigao iznad arša. A zatim kaže Alhamdulillahi rabbil, rabbil alemin ar Rahim Hvala gospodaru, Allahu te bareke vetala gospodaru svjetova koji je milostiv i samilostan. Povezuje znači milost, da je milostivi se iznad arša uzdigao. A zatim da je on rab koji je gospodar svega onoga što je stvorio, pogledajte, opisao se kao milostivi koji se uzdigao iznad arša. U isto vrijeme on gospodar svih svjetova što ukazuje njegovu moć, veličinu, ali isto tako kolika je njegova moć u njegovom stvaranju, njegovoj odredbi, znači njegove upravi, tolika je njegova milost, jer je on takav kao milostivi se uzdigao, znači iznad, iznad arša. On kad svojom milošću i moći obuhvata sve u njegovom bivanju gospodare svjetova postoje nešto što ukazuje njegovu uzvišenost na stvarenjima i to je, kaže, da je on iznad, iznad svega. Što možemo zaključiti? Da ipak postoji velika i ogromna razlika između imena Rab i imena Allah i Allahovog imena Rahman. Ali isto tako su velike veze povezanost između tih imena. Onaj koji je stvoritelj svega je Allah koji je znači isto tako zaslužan da se obožava. Ali je taj isti naš gospodar, Allah je Rab, Rahman, znači milosti koji se kao takav veliki gospodar, znači uzdigao iznad Arša posjeduje tu veliku milost radi znači koji ispušta na sva stvorenja i svoje milosti i slovo poslanike, ispuštao knjige i svoje milosti uvodi u džennet i svoje milosti nas znači, čini da smo živi kako bi nam pružio svakodnevno novu šansu hoćemo se pokajati, da li ćemo se popraviti i njemu subhanahu tala vratiti. Zatim od plodova njegove velike milosti i ovog velikog imena Rab jeste da njegova briga, kako smo naveli na početku, da imao značenja e, voditi brigu o nečemu, a Allah te bareke vatala vodi brigu o svim stvorenjima. O svim stvarima se Allah te bareke vatala brine. Svima daje rizik. A njegova posebna briga i posebna pažnja jeste prema evolijama, oni koji su se odazvali njegovom plementom pozivu da postanu vjernici, da se njemu subhanahu wa ta'ala vrate i da slijede poslanika sallahu alihi wasallam znači pojašnjava kroz to da je te iste ljude uputio, izvoj iz zabude, iz tmina na svjetlo, iz nevjerstva, znači u čistu plementu vjeru islamu učinio ih da priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara. Zatim im je podario da ga upoznaju, da ga spoznaju, da njemu robuju, olakšao im je da čine i badete. To je sve iz njegove potpune brige koju želi tebi kao hajr, vjerniku, što nije slučaj sa drugima. Jer Allah Đelšanu voli koga mutaqin, voli mu'minin, voli vjernike, voli bogobojazne, sabirin, oni koji su strpljivi, voli sve osobine onoga koji je vjernik, a suprotno tome, znači, mrzi, prezire i ne voli sve one koji su na suprotnoj strani vjernika. Allah takve ne voli i to je znači tačka na to. Dok Allah voli vjernike i o njima znači na poseban način brine, a najveći znači najbolji način iskazivanja njegove brige prema takvoj vrsti stvorenja jeste što je uputio na pravi put. Podario im uputu, počastio ih uputom, zatim podario imanu sadnju njihova srca koji će biti sebe da uđeš u dženetahiju. To je najveća blagodat, najveća, znači najveći vid brige Allah te barek ta prema svojim stvorenjima, da te tim stvarima počasti, izvede iz tih tmina na svjetlo i na kraju da uživaš u vječnoj kući. Dok onaj koliko god mu se činio dunjaluk, znači prostran, Žici na dunjalku veliki, on Habibi će biti na dunjalku kratko, a zatim u vječnoj kući vječno, gdje će znači odgovarati za svoje prijestupe i za odbijanje istine, sljeđenje, istine. Tako da vidimo s te strane da Allah subhanahu wa ta'ala kao rab koji je naš gospodar, koji se brine o svojim stvorenjima, se posebno i na poseban način znači brine o onim koji su najodabraniji, a to su njegove iskrene vrije, tako što je učinio pravim vjernicima, jer Allah Đelešanu, kako kaže poslanik Alesavatu Veselam, kome Allah Đelešanu želi dobro podući ga propisima vjere. A onaj koji poduči propise vjere, koji nauči propise vjere, takav Allah te barek obožava sa basirom, s jasnim dokazom i njemu je istina jasna zabuda, zabuda jasna. Što znači, suprotno tome, kome ne želi dobro, ostavi ga gdje? U minama zabude žehla žehla od koje nema nikakve koristi osim kazne, osim kazne na ahiretu. Zatim sljedeća velika blagodat ili veliki plus poznaje Allahovog te barek vetala imena Rab jeste Habibi da postaješ rabani onaj koji je Allah te je upoznao tim, tim njegovim velikim plemenitim imenom, da si postao učen po pitanju tog njegovog imena, a zatim kad si postao takav i kad si spoznao to, onda uzmaš onaj drugi plod spoznaje, a to je da si rabani u prenošenju na druge. Da znaš kako ćeš prenijeti, da ti nije više samo tvoja situacija takva da sjediš sam za sebe, dumaš kako sebe spasiti nego trebaš bebi tada da postaneš onaj koji će da prenosi to na druge, na drugima pojašnja. To je plod rabba. Da si rabani po pitanju da si spoznao gospodara svjetova, učiš njegovu knjigu, ali u kuranskom majetka i oni koji druge podučavaju tome. Što znači da si kao takav obavezan da prenosiš, da prenosiš na takav način na koji je znači poslanik ali sallatu ukazao metode koje on sallallahu alihi veseleme koristio koje su znači fine, lijepi metodi koji su znači takvi privlači, a ne koji su odbojni i odbijaju mase ljudi, mase ljudi od tebe. Iako se desi da te ljudi odbijaju, jer je to put poslanika sallallahu ve veselem i svi oni koji su bili prije njega, da oni sa čim su došli, da su bili takvi koji ljudi nisu dočekali sa ružama i cvijećem, nego sa kamenicama, znači kamenjem, sa psokan, vrijeđanjem, ali ti moraš biti ustrajan u tome, znači ustrajan u tome i imaš primjer poslanika Allahu alijih vasem. primjer njegovog amiđe ustrajnost, u Meki 13 godina, zatim znači u Medini, do znači zadnjeg izdisaja njegovom tijelu poslanik sam je pozivao i pojašnjavao propise, propise drugima. Tako da ako si od rabanija, znači ni rabani pravi, istinski, pobožni i učeni, onda ti je obaveza Habibi da prenosiš na druge i druge podučavaš tome. Jer poslanici svi su govorili svoj, znači svom narodu kojem su dolazili, kako kaže Allah te Kvatana, Kale ja kao mi lejse bi dalaletu, valakinni rasulum mir rabbil alemin. Kad su dolazili svojih narodima, govorili su, narode moj, ja nisam u zabudi. Ja nisam u zabudi, ali sam ja iskreni, istinski zaslanik kod gospodara, koga? Rab, Rabbul Alemin, gospodara svjetova. To je tvoj ponos, Habibi. To je tvoja dika na dunjavu. Da si ti odabran, Allahov iskreni rob, koji nosiš istinu i s ponosom, znači, tvrdiš da nisu u zabudi, da nisu na stramputici, ali da su od onih koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer put vjerovjesnika je put svi onih koji slijede u tome. Svi oni koji su prije nas bili od poslanika i Muhammed Ali svi su oni pozivali ka Allahu i to je put svakog vjernika. Zatim kaže Allah te bareke pojašnjavajući šta je njegov smisao, šta je njegova svrha na dunjalku, أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Moja je obaveza samo da vam dostavim. Da vam dostavim Allahove poslanice, znači Allahov govor u kojem je svaki hajr vama, kaže svima, i ja znam od Allaha ono što vi ne znate. Kad si učen Habibi, kad si Rabbani, kad si spoznao Allahu vjeru, kad si spoznao njegove propise, ti znaš ono što drugi ne znaju. Znaš šta je istina, znaš šta je zabuda, znaš šta je kazna, znaš šta je nagrada, znaš šta očekuje svakog onoga koji krene ovim stopama, a znaš šta očekuje svakog onoga koji odbije ovaj put iz velike ljubavi i sažaljenja prema njima, kao što je poslanik sallahu alijih vseleme bio, znači erhamu nas, prema svim ljudima, najmilostivi, iz te velike želje ti žudiš da prenesi, ne samo što ti je obaveza da prenosiš, nego i želje, znači da sačuvaš i da druge izvedeš na pravi put, jer u put jednog, da uđe tvojim sebebom na pravi put, kaže poslanik sa svem vredijeti nego dunjalku ono, i ono što je, što je na njemu. Zatim, ospoznaje <clears throat> i Blagodate od velikog imena, odnosno traga imana u spoznaju ovog velikog imena jeste da su svi vjerovjesnici Allaha te barek i dozivali i prizivali ovim velikim imenom. Kako Imam bi kaže etifak, znači svi su složni da je Allahu te tebare i ime. Nema znači nijednog alima koji je pokušao dokušiti i svrstati što, koja su Allaha te barek imena, koja nisu da znači odudara od toga. Svi oni tvrde da je rab Allaha te barek ime. Imamo primjer, znači, u Ademu, ali salatu wasalam, kada se ogriješio, i on njegova žena, kada su kazali, Kala rabbena zalemna anfusana wa ilem wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Kad su njih dvoje, znači, učinili ono što su učinili, šta su kazali poslije toga? Gospodaru naš, prvo su kazali, Kala rabbena, Allaha Đelešanu su prizvali ovim velikim veličanstvenim imenom, gospodaru naš, zaista su mi nepravdu prema nama samima učinili. Ako nam se ti ne smiješ, ako nam se ti gospodar naš, ako nam ti ne oprostiš, mi ćemo biti od izgubljeni. I svaki od nas, Abibi, ako nam se Allah ne smiluje, je hasir. Propoj i na dunjalu i na Ahiretu. A mi molimo Allah te da oprosti nama i svim vjernicima. Nuh alaih salatu wasalam isto tako je dovio Allahu te talo i velikim imenom. Kaže Rabbi gufili vali je vali ma dahale bejtije mu'mina vali mu'minina vali mu'minati vala vali zalimina illa bara Gospodaru, govori prvo Rabbi gfirli, oprosti meni Znači, oprosti meni i mojim roditeljima i svim onim koji uđu u moju kuću kao vjernici svim vjernicima, svim vjernicama, oprosti svima njima, a povećaj, znači, onim zalima, zulumčarima, znači samo propast. Dovio je za vjernike, dovio je za sebe ovim velikim Allahovim te bareke Atala imenom. Ibrahim i Ismail isto tako su doveli Allahu te u Atala Rabbena vađalna muslime leke wa min zurrijatina mi dvojica su isto Allah Đelešanu prizivala velikim imenom kada su kazali gospodaru naš učin nas muslimanima. Pogledajte kakve su dove njihove bile. Učin nas muslimanima. Dva velika, znači Ibrahim i Ismail poslanici. Ibrahim u tom trenutku je znao, znači uči gospodaru naš učini nas znači pravi muslimanima i od naših potomaka umete muslimete lek čistim, znači pravim, predanim, iskrenim vjernicima koji će vjerovati u tebe. U arina menasikena wa tub alejna i isto tako nam ukaže na te svoje propise, velike znači znakove tub alejna inneke ente tawabur rahim. Oprosti nama jer si zaista ti tawab i ovo znači ne deba dove da znaš kada doviš prizivaš Allah kako ćeš na kraju završiti svoju dovu. Jer si ti onaj koji tawab mnogo praštaš, voliš da praštaš. Ti si takav i ti si rahim koji si samilostan prema drugima. Ti voliš nas da praštaš i koji si samilostan. Zatim Musa ali sratu je govorio kale rabbik fili vali ahi Hilna fi rahmetik wa ente arhamu rahimin. Kada je Musa ali kazao gospodaru moj, govori rabbi, oprosti meni i mome bratu. Znači meni i mome bratu, Hilna fi rahmetik i znači Vatkilna fi rahmetik i ti nas prekri svojom milošću. Ili nas znači ubaci u okrije svoje milosti. I završava na kraju u ente arhamu rahimin. A ti si najmilostiviji. Znači, Allah te barek je takav da se od njega traži i uputa i oprost i znači svaki hajr jer je on takav, a mi ćemo s ova imena koboda pojasniti. Isa ali salatu osam isto tako Allah te barek vatala dovio, znači vidimo znači da su ovo imena onih poslanika koji su najdobrani. Kala Isa ibn Marijem, Allahumma rabbena anzil alejna maidatan minas samai takunu lana idan li awalina wa ahirina wa ajetan mink. Allahu وارزقنا وأنت خير الرازقين Kada Isa, sin Merjemin, kazao gospodaru, znači on koristi Allahume Rabbena, gospodaru naš, uistinu su ti naš gospodar. Potvrđuje ponovo poslije toga, Enzila alejna maide, spusti s nebesa, znači sofru pred nas. Traži, nešto je on htio da bude, znači to ubjeđenje za njega, nego za one koji su bili okolo, okolo njega. mine se majite kunu lena ida, da bude za nas, znači jedan veliki praznik, pa zatim kaže li je uvelina vahina i prve i posljednje, va ajete mink, da bude to veliki znak. A mi znamo što je kazao gospodar posle toga, ja ću je spustiti, a onaj koji bude povjerovao svem koji ne bude njega ću kazati kaznu kako nisam kaznio nikoga prije, prije toga. su veliki znakovi da koji su tražili. Ali je isto znači zatražio. U ante hajru razikin. A ti si onaj koji najljepšu obskrbu daješ. Najljepši. znači nema razlika, ono koji daje obskrbu mimo Allah te barek znači poput njega, on najljepši, znači obskrbuje. Vidite kako dovi, šta traži, kako završava na kraju svoju veliku dovu. Zatim naš poslanik alaih sallatu je isto tako dovi Allah te barek ovim velikim imenom i dovi ummet koji su sebenici znači poslanika alaih salatu islam Allah te barek ve ta'ala veliki imenom Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bejna ahadim min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير kako završavaju Kažu svi oni gufraneke rabbena ve mesir. Svi i poslanik i njegovi sjedbenici koji vjeruju u Allaha te bareke njegove knjige, njegove poslanike, sve što je pobrajeno u ajetu završavaju i govore gufranek, tvoj oprost gospodaru tražimo rabbena, ti si naš gospodar ve ilike mesir, svi se mi tebi vraćamo. Habibi, ovim stvarima si potvrdio nešto uzvišno, nešto veliko, i nemoj da prekršiš ono što potvrđuješ svojim jezikom. Nemoj da tvoja djela znači svjedoče suprotno onome što ti svjedočiš ovim velikim ajetima koje iskazuješ i ovim dovama koje upućuješ Allahu te bareke letala. Zato iz ovih navedenih primjera možemo shvatiti onu grupu učenjaka koji kažu da je najveličanstveniji Allahove te bareke letala ime Rob. Koliko se to puta spominje, koliko su znači opisani svi oni koji su prije nas bila su dobili ovim velikim imenom Allaha te bareke zatim Musa tu uslan kad je ošao faraonu znači u onom trenutku dovio je Allahu kojim imenom Rabbi šrahli sadri koristio ovo ime i Allah zaista ga je ojačao učinio je znači sve ono što je tražio samo je samo je dao <clears throat> zato postoje predaje prije svega znači Ebu Derda ibn Abbas prenose da je najveličanstvenije Allahove te barek vetara ime Rab. Znači Rabbi, Rabbi. To su ime koje se spominje u ovom hadisu. Međutim, šeha Albani, rahimahullah, kaže za ovaj hadis da je daif, znači slab. I zato mi ovaj, ovu predaju nismo navodili kad smo spominjali koje je to najveličanstvenije Allahove te barek vetara ime. Na kraju smo obrazložili da imaju mnoštvo drugih predaja. 40 govora imam Suti je napisao u svojoj knjizi i ovo je jedno od tih govora, ali ga mi nismo spomenuli zbog slabosti, zbog slabosti argumenta, dokaza kojim, kojim dokazuju. Zatim predao Dajše radi anha kada kaže kada kaže čovjek ja rabbi, ja rabbi, Allah Đelešanu u tom trenutku kaže odazivam ti se moj robe, traži, ja ću ti dati. Znači ima mundiri, isto tako kaže za ovu predaju da je daj znači jako, jako, znači slaba predaja koja ne može, ne može biti znači nikakav argument. I na kraju ćemo navesti hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje zabranjuje da rob svog vlasnika nazove da kaže rabbi. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji koji bilježi Buharija, a i Muslim zabranjuje da rob kaže za svog gospodara rabbi rabbi nego kaže neka kaže se jidi ime Vlaja, neka ga tako oslovi Sejidi i mevraja. Međutim, Sejidi imamo značenje, znači gospodara, Mevlaja staratelj. U arapskom su približnog značenja poput rabu, poput gospodara. Zašto je poslanik sallahu alijih vseleme zabranio, znači čovjeku koji je rob u vlasništvu nekoga, da kaže za vlasnika rabbi, nego neka kaže sejidi. Sejidi Znači, po pitanju ovog hadisa e, učenjaci imaju četiri govora. Prvi, da je zabrana općenita uvijek u svakom trenutku da neko za nekoga kaže gospodaru moj. Rabbi za nekoga kaže, ti moj gospodar. Nema. Drugi govor jeste da onaj, je ova zabrana došla iz edeba prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo kodosta nas prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što to pripada samo gospodaru svjetova. I svi oni kažu da ova riječ ukazuje na tazim, na veličanje dotične osobe, a to veličanje pripada samo gospodaru svjetova, jer je on rab. I zato kažu iz Zedeba, znači da to nije lijep odnos prema nazivaš nekoga i dozivaš, oslovljaš kao rabi gospodar, nego kaži se idi. Međutim, postoji problem zato što drugi hadis koji bilježi muslim, kada su došla grupa i rekla poslaniku ti si se na ti si naš sejid i nazvali su me to, rekao ne, ja nisam, te ne oslovljavajte me tako, nego je Allah sejid. I ovdje je došao određeni član, zato učinjaci kažu, jer ovo je dokaz iz suneta koje ćemo mi navoditi, da je do i lijepih imena i ime je sejid. Jer je potvrđeno u ovom vjerodostojnom hadisu, ali nije, znači potvrđeno u Kur'anu, u Kur'anu nema tog imena. Zato je sad problem kako spojiti Imam Kurtubi, znači pokušava da spoji i kaže, kada bi kazali da Seid nije od i lijepi imena jer se ne spominje u Kur'anu kad onda bi kaže e, razlika bila jasna zašto je poslanik zabranio rab, rabi da kaže evo kaže idi, ali kaže zbog dokaza u sunetu poslanika sallahu alihi wasallam je to da i te bareke imena onda kaže može se kazati ovako a to je da je rab opće poznato ima Allaha subhanahu wa ta'ala biti fakt znači sa, u čemu su saglasni svi učenjaci Sejid, znači nisu svi saglasni, ali se po vjerodostojnosti rivajta mora potvrditi Allah te barek to ime, kaže manje je poznato od Rab. Sejid je manje poznato znači od Rab, tako da kaže opet postoji, postoji znači onaj kako se zove razlika. I sljedeći govor od učenjaka jeste da je zabrana došla kako ne bi čovjek olako shvatio i za svaku sitnicu znači rob nazivao svoga, znači vlasnika, rabi, rabi, daj mi, dodaj mi, rabi ovo, rabi ono, zato što to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i ovdje se, kaže, ukazuje velika briga poslanika sa Allahu wa veseleme za očuvanjem tevhida, ispravnog poimanja i svatanja, znači je te bareke Ta'ala, jednoći njegovog prava, u hijetu, u bijetu njegovim lijepim, lijepim imenima. Tako da su znači akvali po pitanju ovoga, ovoga hadisa poslanika sallahu alihi veseleme, da je zabranio, da je zabranio znači da se oslovljava vlasnik sa rabbi, nego da kažu sejdi ili mevlaja. Toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama, da ukabuli naš trud, da ovo nađemo na dobrih dijela, da nas učini pravim vjernicima, nas, naše potomke, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, subhanika, Allah, hamdika, šadala, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah,